Într-o iesle doarme Iisus, al Mariei scumpodor, și cântându-i printre lacrimi, ea leagănă ușor. Și cântându-i printre lacrimi, ea leagănă ușor. De la turma lor păstorii către staul vin grăbiți, să se închine pruncului, să se închine pruncului.